อะไรมีอะไรก็มาบอกมาเล่ามาหาตัวกันฟังบอกความจริงวันนี้เราคุณหมอมีหลบที่แจงแสดงอะไรเยอะแยะให้รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมีคนเห็นแจ้งไปด้วยหลุดไปด้วยพ้นไปด้วยชีวิตเราสวยโม่ องอยู่ทำไมเกิดกาเกิดใจมาศึกษาไม่รู้จริงไม่รู้แค่ชักอะไรได้เป็นปัญหาเป็นธุระเป็นการบ้านหรือแตกไวเยึดไว้จนหนักเดียวเกิด อาลังเอาเวทันจากขันธาขันธ์างหน้าเป็นของนักมีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาในโลกมันจะมีมากมากโลกกายนี่ก็เป็นโลกเวทนาที่มันเจ็บมันปวดมันทุกขมันทุกข์ก็เป็นโลกโลก รสชาติต่างๆก็เป็นโลกความสุขความทุกข์ก็เป็นโลกความโกรธความโลภความหลงก็เป็นโลกมันเจ็บปวดสัมผัสบางคนก็สลบไปเลยมันเก็ปวดตีมันเก็กรธห้าโกรธสองเจ็บสลบอารมณ์โยกมันเลยเจ็บปวดมาก บางคนเราบอกว่าเจ็บใจเจ็บใจฉันเย็บเลยมัโยกเลยขนาสัญญาอะไรขนาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันจะแสดงออกทางร่างกายเลยอะไรหมดเลยขยายมันจะเชื่อโลก เวทนาอย่างเดียวสัญญาอย่างเดียวคอยค่อยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเหตนะะก็ด้เราไปดูเชื่อโลกไข้ความอะไรเดียวแค่เดียวเป็นตัวเดียออกสมองไข้สูงตายเลยสองสมองตายตรงนี้สังขารวิญญาณ เไปกินอะไรมาไลยอกไปกินอะไรมาเดิวเพื่อนอยู่เด็กชายก็ดีใจเลยไกินอะไรมาเป็นยาเป็นเด็กเราเป็ดเด็กเป็นเนกใจเวลาถ้าเป็นเด็กก็มีเป็โทษถาเป็เด็กก็มีเป็นโมหะเป็เด็กก็มี แล้วก็นึกว่าตัวว่าตัวโอ้โหมึงมึงเนี่ยเราไม่เก่งไม่รู้แก่มาเรียนมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องตามาดูมันเลยให้มันแจ้งครัดจะไาไในห้องแวดเราไปท่องแวดลองรับลองทำ แต่ของรักความโกรธหลงหลงแต่ของรักความมีดีมีร้ายแต่ของรักความทุกข์ของรักความทุกข์มาเกิดใจมาเกิดใจนะเรียกว่าสลัดมันไม่เคยเห็นมันหลุดพอเห็นก็มันหลุดมันก็เราเห็นของที่มันไม่ดี ที่เราเห็นอันตรายในความโกรธไม่ได้เห็นโดยตาเห็นโดยความรู้สึกตัวด้วยปัญญามันไม่มีที่หลบที่่อแก้มันเลยโจรผู้ร้ายมันไม่ชอบมาแก่ว่าใส่ความทำชั่วทำบาปทำบาป แล้วนำแก้ครับก็ตัวก็มาช่วยกัเลยวันนี้ตัดจะมาเื็นความรู้แก้ให้มันเห็นแก้ความโกรธเลยเห็นแก้เห็นแก้มันก็มีนะความโลภความหลงมนมันก็มีเวลาเราจะมาดูจรงก็มันมี มันยกให้เป็นเฉยมาดูพอไปเรียนมันไม่มีอะไรเราเลยคงไปแตกไปพันมันขึ้นมาว่าเราเราจบจริงก็ไม่มีพอมีตัวคนรักษาคนตัวไว้เอาคนตัววิ่งหนีตลอดผมทุกข์ประมาณนี้มันไม่มี เราไปหลงท่านไปหลงแสงไปหลงยึดท่านมโนภาพท่านสมมุติท่านบัญญัติเราเป็นอุปทานยึดยึดเราความสุขหาความสุขเรียนหาอะไรความสุขก็ไม่มีแต่กลัวกลัวทุกข์รวมทุกข์กัวเท่าไหร่รวมทุกข์ก็วิ่งไป เลยไม่เห็นทิจจาเราจะมาดูวิธีที่เราดูมันก่อนเราของจริงมาดูมาดูทุกมาดูกายเรียกเป็นรูกเป็นนามแล้วเราไปเรื่องมากด้วยันเรื่องกายเรื่องใจเรื่องโลกเรื่องนามเมื่อเรามาดูดีมันจะบอกเราทุกอย่างอะไรมันไม่เที่ยงก็จะบอก อะไรที่มันเคยพูดมันก็จะบอกอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนมันก็จะบอกบอกความจริงเราว่าเราตัวเราแสดงให้เรามันก็ต้องแสดงนะอางที่เรานั่งสร้างสติเนี่ยสติมันก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกมันก็มีมันก็แสดงออกมันก็บอก มันแสดงความหลงมันแสดงเราเห็นมันต่างกันไหมเราพอรู้เราดูไหมเราดูเราไปแล้วเราสร้างความรู้แสดงความหลงไม่เห็นเราเปลี่ยนไปบทที่นั่งเลยสบายสบายอ้าวมันแสดงความรู้ไม่เห็นเห็นไหมถ้าเห็นเราทำไงเห็นเราโง่เราเห็นเราผิดหวังแต่ว่าเราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่เราเอามาเป็นความโง่เอาความโง่มาเป็นความโง่เอาความโง่ไปสร้างความโง่เอาความหลงไปสร้างความหลงทั้งท่้งที่เขาแสดงเราแต่ดูแบบพลิกล็อกแบบดูมันเราโดนหนำโดนกอดถ้าเราดูแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์ ถ้าเรามีแนวร่วมตัวนี้แนวร่วมไปยสุขเกิดน้องน้องมีน้มงบางทก็เศร้าโศกน้ำตาไหลเลยมีแนวร่วมเราดูดีๆนั่นก็แสดงไปเกิดขึ้นเลยในเรื่องอะไรต่างๆนั่แหละของโศกก็เกิดขึ้นเลยไม่มีเราของทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยไม่มีเราเกิดตอนนั้นเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดเลย แต่ว่าโอ้มันยิ่งใหญ่ไม่ว่าความปวดที่เบาโอ้ยเหนื่อยหัวชกหัวจนข้าวัดข้าวาเหนื่อยหัวชกหัวจนนะเนาะเป็นโรคเครียดเป็นโรคอะไรเป็นยาอะไรต่างๆพอได้เลยหยอบไปถ้าเป็นมันไม่มีอะไร ไม่ได้ควาเสิดควาแก่ทำแม่ทำบามตายยิ่งเนี่ยเออจริงคนนี้ไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครแจ่ไม่มีใครตายอะไรที่มันตายแต่เรามาดูเองมันก็เป็นธรรมชาติของหมอด้วยเป็นธรรมชาติของเขาเราก็เห็นการแสดงของเขาเราก็ดูไปให้มันเลยเกิดไม่ให้มันเลยเกิดไม่ให้เรื่องมาก มีอะไรแสดงออกมาจบออกไปจบออกไปโอ้มันมากแสดงอะไรตอนเก่าเรื่องเก่าเรื่องควาโกรธเรื่องเก่าความหลงก็เรื่องเก่าเขาแสดงอะไรก็จบไปตรงไม่มีบทบาทแต่เราไม่มีบทบาทพอเราไม่ได้ลูกไม่ทันนั้นการฝึกหัอะไรนี่อ่า สอนธรรมมีบุรุษคนหนึ่งจากวัวป่าวัวป่าวัวทึกที่มันอยู่แต่ว่ามันในมันในเที่ยวผูกอยู่บนตัวมันนิดเดียวแล้วบุรุษจะเปิดจากวัวทึกมาขุดหัวมันจะเป็ไงมันจะพลิกตัวเองวิ่งใส่บ้างวิ่งตัวบ้างวิ่งนี้บ้าง เป็นภาระต้องโตต้องแรงหาวิธีหาวิธีจากโบส์เอาหลอกล่อเอาหญาอะไรมาล่อะว้ล่อมานเข้ามาเข้ามาจับวาจับก็วิ่งหนีมันเองก็วิ่งเข้ามาจนมันเองกูวิ่งหนีเอาไปมาพูดควาเพูดจับตาพูดพเดพูอยดึงค่จุ้งพูด ให้มันเดินตามหลังไปต่อไปข้างหน้าเกิดไปเกิดไปเกิดมาอ้าวขึ้นกี่หลังได้อ้าวพอขึ้นกี่หลังได้แล้วพอข้างนอนก็นอนพอเวลาไม่ต้องเสือเดินตามโอ้ยก็เดินไปทางไหนมันก็เดินตามไป บุรุษก็นั่นนั่งพอคุยมันก็นอนฟังไปเอดก็นั่แจ่นอนก็นอนเอดก็นั่งจะลุกก็ลุกไปนั่นจะอท่าทั้งบุรุษตอนนั้นทั้งบัวติดหายหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไแต่ตอนก็บัวถึกลุกมาวิ่งวิ่งหนีแล้วมาจับได้ ก็จะได้ปรากฏปวดหัดทีข่อเห็นลับให้นอนเดินตามหลังเรื่ออกหนาเอาไปมาทั้งบุูทั้งบูจะหายหมดเลยก็มันก็มาฝึกการฝึกไว้ก็มันก็บูจะจิตใจของเราสติของเราบางทีร้องบางทีก็ดุบางทีก็โกรธบางทีก็ทุกข์บางทีก็หงุดหงิดนอน ของทีก็มู้อะไรบางทีก็ใหม่ดูบางทีก็ใหม่ดูบางทีก็ล้มบางทีก็มีธารมราคะตู้บางทีก็มีพยาบาทขายมาทั้งหลายจะขึ้นไปแนวใจพอก็ไม่เคยดีเก่ดขัดขัดเครื่องผูกขาดไปหมดเลยมันรู้สึกบางรีก็สนุกมันก็รู้สึก เียนแบบท่ไหก็เงียนแดบโอ้ความรู้สึกว่ดความู้สึกตัวนั้นจะไหนจะไปก็จะไปก็เอาไปเอามาอะไรพวกนี้นี่แหละศูนย์โยว่าปากจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่นะสิ่งที่เก่งๆคือมันเนี่ยไม่เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มันเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มันเนี่ยไม่นี่ยไม่นี่ย ตลอดเวลาเห็นแจ้งตลอดเวลาเห็นแจ้งตลอดเวลาเรื่องชีวิตของเรามีอะไรก็รู้แล้วรู้หลายรู้หลายท่านแล้วความหลงก็รู้หลายรู้มากมาแล้วความโลภรู้มากมาแล้วความโกรธรู้มากมาแล้วความโลภความหลงเจตนารู้มากมาแล้วเห็นกระหูกตามาแล้วจริงๆแล้วเลยไม่แสดง เมื่อมันไม่แสดงเราต้องหมดเรื่องจบจบฉากของชีวิตมาพระุทธเจ้าถ้าเป็นแล้วคงไม่จะอยู่ตรงแรกมีอื่นที่ต้องทำมีแล้วนี่การฝึกชีวิตเราจะต้องเป็นฐานะเป็นฐานะเป็นอะไรบ้างอย่างฝึกหัดเห็ให้เห็นแก่ให้จบทั้ง ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงความสุขไม่ต้องแสดงความทุกข์ไม่ต้องแสดงความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องแสดงความรักความชังมันไม่จริงหรอมันไม่จริงหรออันนี้เราตกในโลกของความโกรธเป็นตัเราสิ่งที่เรารักมันเป็นอะไรความชังสิ่งที่เราชังมันเป็นอะไร มันดีหรือมันชั่วจริงไหมมันผิดมันถูกจริงไหมหรือมันเป็นธรรมชาติยิ่งเรื่องของชีวิตของคนเรายิ่งไม่ยิ่งเลยะได้ได้ทุกอย่างแล้วเราจะปกฝึยึดเัามันก็มันเองเรามันเองไหมของเรารับมันเองไหมของเราเราไปตั้งความรักเราไปตั้งความจังไว้กับ มัตถุเป็นของเข้มขนเนี่ยก็เป็นวนตุ้และที่มันั้นมันจะอยู่ในตัวเราของการเราเราเอามีวิเศษห้อยไว้เป็นแขนไว้เป็นแขนไว้กับความรักเป็นแขนไว้กับความทำเป็นแขนแขนไว้กับความสุขเป็นแขนไว้กับความทุกข์มันจริงหรือเมื่อเที่เราทำจริงเราแล้วในปัญหาเรื่องความมากขึ้นกระทบกระเทือน แต่ไม่ไม่เกี่ยงนั่นเองถูกอ่ะถูกหลอกถูกฟังถูกทุกถูกโจมอยู่เรื่อยๆมาท่าไงมาท่าเท่ไหร่เอาเสียงเกาเราแสดงให้เราเด็กความคิดความรักกลายเป็นความทางความทางกลายเป็นความรักวามโกรธกลายเป็นความเมตตาธรรมะวามเมตตาธรรมะของปุถุชนลากลายเป็นของโกรธ เกิดความเมตตาความรักเป็นความปรารถนาดอ้าวเด็กเราท่านก็ทำให้เราอกหักตรงนี้เลยแล้วแล้วเพียงอาจารย์ในแบบชีวิตนะพอมาดูเรื่องนี้เรามีแต่เห็นมีแต่พบเห็นที่มันมีตลอดเขางเดินตรงนั้นตลอดบางทีเราไปหาความสุขโอ้ยสุขจริงสุขจริงสุขจริงเราก็เลยอ้าวความสุขตายเลยความทุกข์ได้เหมือนกัน ของเราเวาคนอื่นว็มาเราก็มากับคนอื่นในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่เป็นตัวตนมัมีอาการต่างๆของโลกของโลกของหลงเสียชนะมีมันแต่แก้ตาแล้วก็ดูดูให้มันเห็นเห็นแย่จนทีเรานั้นหลอกไม่ได้ เราจะแก้เราจะมาดูมาศึกษามาดู เรามาดูนะมาดูชีวิตมาศึกษาจะเรียนรู้เยอะๆมันเกิดอะไรมันผ่านหน้าผ่านตาเรามาดูจบก็จะต้องให้มันหลอกเลยจะให้ความสุขหลอกหรือจะให้ความทุกข์หลอกหรือมาดูนี่เคยสุขมาเท่าไรเคยทุกข์มาเท่าไรเคยรับมาเท่าไรเคยทำมาเท่าไร เคยมีกิเลสตัณหามาเท่าไหร่เคยมีความโลภความโกรธความหลงมาเท่าไหร่ถ้าเกิดให้มันหลอกเลยเรก็จะเลยปวดจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโลภจนตายหรือนี่แล้วก็ไม่กี่คที่เราศึกษาเห็นไหมมันก็มีเห็นรูปกายเห็นมีเพื่อนมันไวนลงไปลงมาโอ้โหกมันโลกมันทำังไงโลกมันทำตัวมันมีสมบวติา มาทำดี มาทำดีก็เป็นสุดสดสุดสดไม่ก็ฉลาดขึ้นมาว่ามาได้ใช้ลกให้มันไปทำชั่วจะเลียดเบีนคนเดีจะเลียดเบีนคนดีโลูกมันทำดี แล้วเลยก็เลยให้มันทำดีลูกมันก็เกิดอห้ามให้มันเกิดเราม้สติคนยดูแลนาลง ทำที่ไปโน่นอเรารู้อย่างนี้มาทำดีแล้วนานมาทำดีใจมาทำดีมันที่ไปโน่นอ้ามัไปเลยกลับมามันจะไปเที่ยวก็กลับมาโอ้ก็ถอนมาโยกมันไม่ผิดสายตาเลยนิดเดียวเองนะสะดวกเห็นมันลกทางมาครับแล้วให้ทำความดี ทำคนเรียนเลยลูกแค่เห็นอยู่ดูอยู่เห็นอยู่ดูอยู่ไม่ใช่ความหลงเพืให้มันทราบความหลงเราดูมันอยู่เห็นมันโลกเห็นมันโยรธมันความหลงมันทราบความหลงมาได้ความทุกข์มันจะมาตั้งฐานทราบความทุกข์ความโกรธมันจะมาตั้งฐานทราบความโกรธมันจะรักในเวลาข้าฐานทับเพื่อจะไปเปลี่ยนไปข้า พื่อจะไปทำความชั่วสมาตั้งไว้เพื่อทำความดีเป็นลูกมามีสติเป็นเป็นเป็นการดูการทำในสิ่งที่ต้องความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องทำดูแล้วไม่ต้องถามนะก็ตอบได้จะเฉลยได้ ความหลงมาเกิดเลยไปไม่ไกลแค่เดียวพิษเดียวความรู้มรนี้นั่นแหละก็ประกอบประกอบทำให้คอยดูแลอาศัยความรู้เมื่อเราอาศัยขาเมื่อเราอาศัยขาเพื่อจะดูแลแล้วก็สิ่นที่ผ่านการตาตามันดูแลมันก็แก้ไขแก้ไขแล้วก็ปลอดภัย ความปลอดภัยลดเษณีของตาเกิดในอันตรายนะความปลอดภัยลดเษณีของกลิ่นของโลกของรสของปโผฏฐัพของอารมณ์ของเสียงแล้วก็แก้ไขได้ถ้าเราดูว่าให้มันเป็นแบบมีโลกก็เป็นแบบกลิ่นก็เป็นแบบเสียงก็เป็นแบบรสก็เป็นแบบ อารมณ์ก็จะทำงานยึดเพื่อจะทำหน้าที่ของพอมายึดตาเพื่อทำถูกพอมายึดจิตใจเพื่อทำตัวถูกแล้วก็เลยปล่อยให้ตัวยึดต่อพอมายึดใจเพื่อให้ทำตัวถูกเพื่อทำโกรธทำทุกข์ทำเครียดามไม่ตกกังวลเศร้าพอมายึดใจเพื่อทำตัวถูก เรก็เลยไม่ดูเลยพอยใช่ให้เขาทำชั่วทำความชั่วอะไรทำเนี่ยเรก็เลยปล่อยวางนั่เลยไม่ปล่อยรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเรื่องของกายนี่มันงีเอาช่วยกันเป็นท้องเสียทางขับในขาดออกคิดในร่างกายขับออกทางลมหายใจ ขับบอกทางเขียวนะขับบอกทางปัสสาวะกุศลขับออกไปขับของเสียขับของไม่ดีแล้วก็อาศัยใจมันลงพยายามช่วยของของนอดของสามของเหนียวของอีกมันก็ช่วยตองมัน แล้วใจเนี่ยไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะช่วยเอาแต่เพื่อเลยของโกรธก็เอาของโลภก็เอาของร้องก็เอาของรักก็เอาของจำก็เอาของสุขก็เอาของทุกข์ก็เอาโอเคแต่หรือว่าคนจริงว่าคนนั้นน้อยเหลือเกินไป เราไม่รู้ไม่รู้อะไรเกิแบบนี้เราดูที่เอาจริงๆก็เรื่องของใจเรื่องของโลกไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยเขาเรช่วยเราเัวเองอย่างดีที่สุดแต่เราก็ทำให้เขาเพรียดเลยมากเราจะทำให้เขาเพรียดพระเจ้านาพรเจ้าจิตใจพรเจ้าความโลภ ทำให้โลกเงียบไปเยอะๆมันถึงเป็นโลกเอมันถึงเป็นโลกอะไรวันละโลกอะไรต่างๆในได้ไปทำเพื่อประกอบทำให้เราเด็กเพื่อเพื่อนเวลานอนทำไมนอนกินยากินยามากไปเพื่อ ไม่ทำับไม่ทำนให้มันโตวนแต่แต่มันจะสงบไม่ให้มันสงบเรื่องนั้นแล้วเห็นเหล่าัวยาเดี๋ยวดูน้ำสองเพลเดี๋ยวดูการอะเรมันีวันทำไมเขาดูไปจะ่ดูทุกคนจะเจ้าหนาเจ้าไม่รู้ตัวลงตัวไม่รู้ตัวลง แล้วบางทีเราก็พยายามช่วยเขาสิ่ที่เราพยายามช่วยเขาให้หยุดให้เย็นได้ก็เป็นเป็นการช่วยเขาแต่มันไม่พอ มันไม่เพียงพอต่อการกดทีแต่เขาช่วยตัวเขาไม่ไม่ได้เลยมันนังมีสิ่งที่จะทำให้เขาหลงยูงเพราะตัวมันตัวอวิชชาตัวลงม มันจะป่าเมื่อมีป่าก็มีสัตวาเมื่อสัตว์ร้ายก็มีเวลาทำานบอกนักเรียนมีป่าจะออกเหลืออุบาทมีอยู่คู่เกิดมาคอยจับ้องมองเหลือทุกวันว่าใครเดินผ่านไม่ระวังหลวงตาเมื่อทนี้เกลียดเสือเหมือนกันหา อวิชาความไม่รู้ความหลงไหลแม่เสือนาตัณหาความนักหนาเอาเมื่อใดข้าเสือได้สบายพวกเพืป่าป่าทพ่อรงนี้เมื่อความรู้เกิดเลยความเกิดเราจะมาเปิดมาสร้างความรู้ึกวดมาดูมาดูเราให้มันเกิดงาดูแยกเกิด การที่สร้างตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันเกิดหางป่าอย่างพระเจ้าพุทธาหางป่าแต่อย่าขาดต้นไม้รู้พระเจ้าพระือการสอนก็คือต้องหางป่าแต่อย่าขาดต้นไม้ตัวรู้เนี่ยรู้จะรู้จะรู้มันหางป่าเพราะความไม่รู้เป็นป่าตัวรู้เป็นหาง เราจะสร้างระบบมาระบบมาระบบมาระบมันโลกมันเสียไม่ใช่เลยมันเลยเลยมันก็อยู่ไม่ดมันอย่นี้เลยแต่ตอนน้ำเขาจะมีท่ามีเอแล้วมีนี้เสือโคกคนหนึ่งร้องตลอดเดินไปนี้กับการตลอดเดินไปตอนนั้นมันมีกลิ่นเป็นกลิ่นขาดที่เราได้กลิ่นขาด บางทีรพูดสักทีบางทีก็ชอบลงตาลงเลินเลิเดินแถวหมอคงห้องหน้าห้องกล่องเลยเนี่ยพวกเกล็ดเกล็ดเป็นน้ำไปนอนดูเราเปลี่ยนพวกเปล่ยนอะไรบางคนกชอบ เธถึงจบมองมองเธอมองไม่จบมองไม่จบมองไม่จบมองไม่จบมองไม่จบมองทุกอย่างเลยขึ้นมาศึกษาอันนี้ท้ายให้เราตายเราเองเห็นไหมเรารูจสึกตัวมันดูดีไหมความหลงมันหลงดีไหมความง่วงมันง่วงดีไหม บอที่ผู้ได้จริงจริงไหมปฏิบัติจริงไหมอาภรณะคนมีสวยในรูปเร่างในเหียมันจริงไหมหรือว่าอะไรมาเราใช่ไหมเราไม่เกี่ยวที่เดียวต้อทำตรงนี้ก็หน่อยได้นะวันยังมาเดี๋ยวทำก่อนคนมาหาหวพ่อมืวันจะสอนเรื่องสารสารพัดเลย บางคนมาหลวงพ่อบอกว่าเล็จๆสอนนะครับกำลังทำอยู่ตรงเขากำลังถามอยู่บอกให้เขาก่อนบอกให้เขาก่อนบอกเรื่องให้เขาก่อนเดี๋ยวเราไปพูดกันมาไม่ใช่ว่าอะไรพ่อเกิดมาบวชอ่ะมาบวชมาบวชนะแล้ววันนั้นหลวงพ่อไม่บวชนะหนวงพ่อจะอยู่วัดนั่นแต่วันนี้จะถึงวันที่นั้นถึงมาอยู่ เดี๋ยวนั้นเราเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องเราพอแล้วพอแล้วเลิกทำทำนะสองนาทีก็จบแล้วนี่การปฏิบัติธรรมเราเราทำอยู่เพื่อขึ้นมาแค่ไหนบอกบอกเข้าไปทำให้เลือดเลือดไม่ได้ตัดเป็นธรรมชาติเลยอะไรมาตรวจจะทำ จนทำเรื่องนี้ได้จนจบตาบอกตาสอนท่านบอกท่านสอนตรงไหนมาถูกเธอสอนทำถูกตรงไหนมาถูกเขาบอกมาถูกแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นก็มีคนมาอยากโทรมาแอบมานะเขาหนำเลาหน้ามาให้ เรอถวายอาหารเขาจะรับว่าท่านให้ข้าวร้อนเลยเลยแล้วร้อนเลยต่อไปบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนัยนมันก็แล้วก็รู้สึกแย่เลยเราจะรู้สึกเลยเรากำลังทำนี่ทำมันตรงนี้อะไรที่มันมาก็เราเจ็บเป็นเยทนาเลยทนาปวดก็ด้วยเหนื่อยเลยเจ็บเลย เกี๋ยวกับเวทนาจะยวาไม่ต้องไปแต่ไปเอาทำมาเกี่ยวกับเวทนาเยอะแยะมีเรื่อเยอะแยะทำหมดด้วยการรู้เวทนาทำหมดด้วยการบรรเทาทำหมดด้วยการละเกี่ยวกับเวทนาไม่ใช่จบมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องแบบถูกต้องแต่ก่อนเราเป็นตัวไม่จนเป็นตัวก็โอ้ยตัวจริงเป็นตัวก็ทุกข์จริง นี่มันหลักเป็นเวทนาเกี่ยวกับเวทนาหลักด้วยแต่ตอนเวทนาทำไมโง่ตอนนี้เวทนาทำไมฉลาดอะไรก็ไปมาเรป็นความฉลาดไปการรู้แย่รู้แย่จริงๆจนเกิดแบบนั้นไม่มีแต่ตอนเวทนาไม่ทางความคิดก็เกิดเป็ตัวเป็นตนเลยความคิด คิดเรื่องใดไรถว่าตัวตนพอมารู้ว่าจริงๆมันไม่ถูกหลอกมาแค่ตัวแค่แค่ความคิดตัวเองชนะก็ชนะตัวเองนะความคิดตัวหลงตัวหลงคิดชนะก็ชนะตัวไม่ดีหมดท่าเลยเรื่องของของผมแต่เราดูดีนะ มันคิดมันบอกความจริงแต่เราก็ให้มันโผล่เกิดลอยตัวพอจับได้ไจ้ทาแล้วพอละเอกละเอกกับความคิดความคิดออกมาจากประตูความรู้สึกตัวข้าประตูเลยจับได้ทางนั้นัาเขาทม่นีทาไปต่อโู้เรื่องลดชาติทุกความคิดลดทุกข์ทุกความคิด โกรธโลภหลงประกอบตั้งต้นจากตรงนี้นะมีกำลังพอพอพุ่นฐานพื้นฐานทั้งหมดเลเยอะเห็นตาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่มันเป็นดาบเป็นดาบทำให้เราหลงตรงนี้หลงในเวทนาหลงในตาหลงในความคิดหลงในธรรม มันไม่มันไม่เห็นเห็นเวทนาเห็นแก่เห็นกายก็เห็นแก่เห็นความคิดก็เห็นแก่เห็นธรรมก็เห็นแก่มันก็มีกำลังพอมันจะได้ขำงมันก็รวมตัวทั้งทั้งทั้งที่ทางกายก็เลยเวทนาก็เคิดก็เลยธรรมก็เลยพระกายเป็นมาเป็นความรู้ความรู้สึกตัว แต่ตอนเวทนาเป็นเวทนาใหญ่ไปของเขาตายมันใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในกายจิตก็ใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในจิตทางก็ใหญ่มีตนก็ใหญ่พระผู้ทรงก็ใหญ่พระผู้ทรงก็ผูแห่งกันใหญ่โตมองสติรู้่ึกตัวพอรู้สึกตัวใหญ่ตัวได้ใหญ่ตัว สร้างความรู้สึกตัวของเราว่าเห็นเวทนาจะคิดเยอะเห็นกายจะคิดเยอะเห็นลมคิดเกิดคิดเยอะเห็นทางอารมณ์จะเกิดขึ้นจะคิดจะคิดได้ความรู้สึกตัวมันจะเมื่อใหญ่ก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจก็มีความเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมลงตัวความชอบทำความเป็นธรรมลงตัวเอ้ยได้มากเกิดขึ้น ได้สรุปลงไปติดสันติตความีแต่รูลรู้เลยทั้งหมดมันจะตัวมันจะตัวนี้เป็นเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นไม่รู้มันมาเห็นอยู่ตลอดไม่ได้แก้หนาก็ต้องมันโลตัดเหมือนอะไรนั้นย่างมันก็ถึงชาต เลือตัวละตัวละตัวละเห็นละแล้วต้องไม่หลบมีอะไรแต่มีใจทำอยากถามมาตรงถานมาทางตัวรู้สึกตัวทั้งหมดอืม